สี่วันหลังจากนี้ไปก็กลับไปที่บ้านกลับไปที่ทำงานแล้วก็อย่าลืมนะว่าเราตั้งใจจะทำอะไรนะเมื่อกลับไปอย่างที่บ้านกลับไปที่ทำงานของเราโดยเฉพาะการเจริญสติการหันมาสังเกตจิตใจอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ สติรู้ตัวในขณะที่เราทำงานของแบบนี้เนี่ยนนัมันก็ต้องอาศัยการทำให้ต่อเนื่องเรามาสี่วันเราก็ยูกทำได้เต็มที่แล้วก็คห็ความสำคัญของมันอยากจะลองไปทำต่อแต่คนที่คิดแบบนี้เราไม่ได้ทำมันก็ ก็คือคนที่มาทำข้อสอบแล้วก็ตั้งใจยกมาในเงียบหนเอยหนึ่งกับแปทว่าฉันจะทำยกมาทุกวันต่อไปถึงกลับไปที่บ้านกลับไปสู่ไปสู่บอกวนในมิธีชีวิตเดก็เลยทำให้ไม่สามารถจะมี่างที่ตั้งใจ ก็คิดแบบนั้นเป็นบริบทที่ยังไม่มีรายการมันของเรายังไม่มีสิ่งยั่วยุเย้ายวนมากมายเช่นโซเชียลมีเดียไลน์เฟซบุ๊กนะเราก็เลยคิดต่อกับประเด็นปฏิบัติกนบ้านแต่ก็กลับไปสู่สิ่งควเล้ในทางการการที่เยอะแยะของเราในจะมีสิ่งยั่วยวนมันมีสิ่งมากมาย minyak lalu nggak bisa lihat torotan karena torotan ini menyumbang jadi di sini lo yutik lama mentik torotan ketolosan karena itu yang ช้าขึ้นมาขออาบอาบน้ำลนางหน้าภายในสิบห้านาทีคนสนใจญ่ก็จะเป็นตั้โทรศัพท์มือถือถ้าจะตั้งใจว่าจะไปบ้านจะสวดมนต์จะนั่งสมาธิ

เป็น่างนไอ้ที่ตั้งใจไว้ที่ตั้งใจที่จะ่ตั้งใจในบ้านจะออกกำลังกายจะจะลดสติทำสมาธิสนดท้ายก็ไม่ได้ทำแต่ว่าจริงๆถ้าตั้งใจแล้วเปการที่มีนั้นป็นการใช้การมีวินัยมีวินัยกับ แต่สำคัญรวมทั้งตัวแต่ไม่สำคัญตัวที่ไม่สำคัญจะ่นไรตัวนีเนียโทรศัพท์มือถือข้อความต่างๆผ่านไลน์เฟซบุ๊กพวกนี้เขาส่งข้อความมาแล้วตั้งแต่เช้ามืด เป็นนิสัยใหม่แล้วก็เป็นเรื่องงได้สมัยเราเด็กๆเนี่ยนะการถูกฟันก่อนนอนแม้แต่การอาบน้ำเนี่ยมันจะมีสอนเนี่ยพ่อแม่ต้องจัที่จย้ำใ้ให้เราทำแต่พอเราทำเป็นนิสัยแล้วนะเราทำเองแลวันไหนจะนอนไม่ได้หลับนำไม่ถูกฟัน มันรู้สึกนอนไม่ได้นิสัยนิสัยที่สะสมมาเป็นเรื่อง 交代，换掉框架。 happy แลกทำกิจกิจ Listen